pars sexagesima quarta vulgate Clementine haec transscriptio a societate libri voce facta bono publico usu est. Psalmus vigesimus secundus Psalmus David Dominus regit me et nihil mihi deerit in loco pasque ibi me collocavit super aquam refectionis educavit me anima meam convertit deduxit me super semitas justitiae propter nomen suum nam et si ambulavero in medio umbre mortis non timebo mala quoniam tu me cum es virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt parasti in conspectu meo mensam adversus eos qui tribulant me impinguasti in oleo caput meum et calis meus in ebrians quam preclarus est et misericordia tua subsequetur me omnibus diebus vite me et ut in habitem in domo domini in longitudinem dierum. Psalmus vigesimus tercius. Prima sabbati. Psalmus David. Domini est terra et plenitudo eius. Orbis terrarum et universi qui habitant in eo. Quia ipse super maria fundavit eum et super flumina preparavit eum. Quis ascendet in montem Domini? aut quis stabit in loco sancto eius innocens manibus et mundo corde qui non accepit in vano animam suam nec iuravit in dolo proximo suo hic accipiat benedictionem a domino et misericordiam a deo salutari suo hac est generatio coerentium meum coerentium faciem dei Iacob attollite portas principes vestras et elevamini porte eternales et introibit rex glorie quis est iste rex glorie dominus fortis et potens dominus potens in prelio attollite portas principes vestras et elevamini porte eternales et introibit rex gloriae quis est iste rex gloriae dominus virtutum ipse est rex gloriae psalmus vigesimus quartus in finem psalmus david a te domine levavi animam meam deus meus in te confido non erubescam neque irrideant me inimici mei et enim universi qui sustinent te non confundentur confundantur omnes iniqua agentes super vacue via tuas domine demonstra amici et semitas tuas edoce me dirige me in veritate tua et doce me quia tu es Deus salvator meus, et te sustinui tota die. Reminiscere miserationum tuarum domine, et misericordiarum tuarum, quae a seculo sunt. Delicta juventutis me, et ignorantias meas ne me mineris. Secundum misericordiam tuam memento mei tu, propter bonitatem tuam domine, dulcis et rectus dominus, propter hoc legem dabit delinquentibus in via, diriget man uetos in judicio, docebit mites vias suas, universe vie domini misericordia et veritas, requirentibus testamentum eius et testimonia eius propter nomen tuum domine propitiaberis peccato meo multum est enim quis est homo qui timet dominum legem statuit ei in via quam elegit anima eius in bonis de morabitur et semen eius hereditabit terram firmamentum est dominus timentibus eum, et testamentum ipsius ut manifestetur illis. Oculi mei semper ad dominum, quoniam ipse e vellet de laqueo pedes meos. Respice in me et miserere mei, quia unicus et pauper sumego, tribulationes cordis mei multiplicate sunt de necessitatibus meis erue me vide humilitatem meam et laborem meum et dimitte universa delicta mea respice inimicos meos quoniam multiplicati sunt et odio iniquo oderunt me custodi anima meam et erue me. Non erubescam quoniam speravi in te. Innocentes et recti ad eserunt mici, quia sustinui te. Libera Deus Israel ex onibus tribulationibus suis. Psalmus vigesimus quintus. In finem, Psalmus David iudica me domine quoniam ego in innocentia mea ingressus sum et in domino sperans non infirmabor proba me domine et tenta me ure renes meos et cor meum quoniam misericordia tua ante oculos meos est et complacui in veritate tua non sedi cum concilio vanitatis et cum iniqua gerentibus non introibo o divi ecclesiam malignantium et cum impiis non sedebo lavabo inter innocentes manus meas et circundabo altare tuum domine ut audiam vocem laudis et enarrem universa mirabilia tua. Domine dilexi decorem domus tue, et locum habitationis glorie tue. Ne perdas cum impiis Deus anima meam, e cum viris sanguinum vitam meam. In quorum manibus iniquitates sunt, dextera eorum repleta est muneribus ego autem in innocentia mea ingressus sum redime me et miserere mei pes meus statit in directo in ecclesis benedicam te domine psalmus vigesimus sextus psalmus david priusquam liniretur Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo? Dominus protector vitae mea, a quo trepidabo? Dum appropriant super me nocentes ut edant carnes meas, qui tribulant me inimici mei, ipsi infirmati sunt et ceciderunt. Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum si exurgat adversum me prelium in hoc ego sperabo unam peti a domino hanc requiram ut in habitem in domo domini omnibus diebus vitae me ut videam voluptatem domini et visitem templum eius quoniam abscondit me in tabernaculo suo in die malorum protexit me in abscondito tabernaculi sui in petra exaltavit me et nunc exaltavit caput meum super inimicos meos circuivi et immolavi in tabernaculo eius ostiam voci ferrationis Cantabo e psalmum dicam domino. Exaudi domine vocem meam qua clamavi ad te, miserere mei et exaudi me. Tibi dixit cor meum, exquisivit te facies mea, facien tuam domine requiram, ne avertas facien tuam a me ne declines in ira a servo tuo adiutor meus esto ne de relinquas me neque de spicias me deus salutaris meus quoniam pater meus et mater mea de reliquerunt me dominus autem absumsit me legem pone mihi domine in via tua et dirige me in semitam rectam propter inimicos meos ne tradideris me in animas tribulantium me quoniam in surrexerunt in me testes iniqui et mentita est iniquitas sibi Credo videre bona Domini in terra viventium. Expecta Dominum viriliter age, et confortetur cor tuum, et sustine Dominum. Psalmus vigesimus septimus. Psalmus ipsi David. A te Domine clamabu, Deus meus ne sileas a me ne quando taceas a me et assimi labor descendentibus in lacum exaudi domine vocem de precationis me dum oro ad te dum extollo manus meas ad templum sanctum tuum ne simul tras me cum peccatoribus et cum operantibus iniquitatem ne perdas me qui locuntur pacem cum proximo suo, mala autem in cordibus eorum, da illis secundum opera eorum et secundum nequitiam inventionum ipsorum, secundum opera manum eorum tribue illis, redde retributionem eorum ipsis quoniam non intellexerunt opera domini et in opera manum eius destrues illos et non edificabis eos benedictus dominus quoniam exaudivit vocem de precationis me dominus adiutor meus et protector meus et in ipso speravit cor meum et adiutus sum et refloruit caro mea et ex voluntate mea confitebor ei dominus fortitudo plebis sue et protector salvationum christi sui est salvum fac populum tuum domine et benedic hereditati tue et rege eos et extolle illos usque in aeternum Psalmus vigesimus octavus Psalmus David in consummatione tabernaculi Afferte Domino filii Dei afferte Domino filios arietum afferte Domino gloriam et honorem afferte Domino gloriam nomini eius adorate Dominum in atrio santo eius Vox Domini super aquas Deus majestatis intonuit. Dominus super aquas multas. Vox Domini in virtute. Vox Domini in magnificentia. Vox Domini confringentis cedros et confringeth dominus cedros libani et comminue teas tanquam vitulum libani et dilectus quem ad filius unicornium Vox domini intercidentis flamma minis, vox domini concutientis desertum, et commovebit dominus desertum cades. Vox domini preparantis cervos, et revelabit condensa, et in templo eius omnes dicent gloriam. Dominus diluvium in habitare facit, et sedebit Dominus Rex in aeternum. Dominus virtutem populo suo dabit, Dominus benedicet populo suo in pace. Psalmus vigesimus nonus Psalmus cantici in dedicatione Domus David Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me, nec delectasti inimicos meos super me. Domine Deus meus clamavi ad te et sanasti me. Domine eduxisti ab inferno animam meam. Salvasti me a descendentibus in lacum. Psallite Domino sancti eius, et confi temini memoriae sanctitatis eius coniam ira in indignatione eius et vita in voluntate eius ad vesperum de morabitur fletus et ad matutinum laetitia ego autem dixi in abundantia mea non movebor in aeternum domine in voluntate tua prestitisti de cori meo virtutem avertisti facien tuam a me e factus sum conturbatus a te domine clamabo et ad deum meum de precabor quae utilitas in sanguine meo dum de essendo in corruptionem non quid confitebitur tibi pulvis aut annunciabit veritatem tuam audivit dominus et misertus est mei Dominus factus est adiutor meus. Convertisti planctum meum in gaudium mihi. Concidisti saccum meum et circumdedisti me laetitia. Ut cantet tibi gloria mea et non compungar. Domine Deus meus in aeternum confitebor tibi. Psalmus 30 In finem Psalmus David pro extasi in te domine speravi non confundere in aeternum in justitia tua libera me inclina ad me aurem tuam accelera ut eruas me esto mihi in deum protectorem et in domum refugii ut salvum me facias quoniam fortitudo mea et refugium meum est tu et propter nomen tuum deduces me et enutries me educes me de laqueo hoc quem absconderunt mihi quoniam tu es protector meus in manus tuas commendo spiritum meum redemisti me domine deus veritatis odisti observantes vanitates super ego autem in domino speravi exultabo et laetabor in misericordia tua quoniam respexisti humilitatem meam salvasti de necessitatibus animam meam ne conclusisti me in manibus inimici statuisti in loco spatioso pedes meos miserere mei domine quoniam tribulor conturbatus est in ira oculus meus anima mea et venter meus quoniam defecit in dolore vita mea et anni mei in gemitibus in firmata est in paupertate virtus mea et ossa mea conturbata sunt super omnes inimicos meos factus sum obrobrium et vicinis meis valde et timor notis meis qui videbant me foras fugerunt a me oblivioni datus sum tanquam mortus a corde factus sum tanquam vas perditum quoniam audivi vituperationem multorum commorantium in circuitu in eo dum convenirent simul adversum me accipere anima meam consiliati sunt ego autem in te speravi domine Dixi, Deus meus est tu, in manibus tuis sortes me. Eripe me de manu inimi corum meorum et a persequentibus me. Illustra facien tuam super servum tuum. Salvo me fac in misericordia tua. Domine non confundar quoniam invocavi te erubes cantimpi et deducantur in infernum muta fiant labia dolosa quae locuntur adversus iustum iniquitatem in superbia et in abusione quam magna multitudo dulcedinis tuae domine quam abscondisti timenti buste perfecisti eis qui sperant in te in conspectu filiorum hominum abscondes eos in abscondito faciei tue a conturbatione hominum proteges eos in tabernaculo tuo a contradictione linguarum Benedictus Dominus coniam mirificavit misericordiam suam mihi in civitate munita. Ego autem dixi in excessu mentis meae proiectus sum a facie oculorum tuorum. Ideo exaudisti vocem orationis meae dum clamarem ad te diligite dominum omnes sancti eius QUONIAM veritatem requiret dominus et retribuet abundanter facientibus superbiam viriliter agite et conforte turcor vestrum omnes qui speratis in domino psalmus trigesimus primus ipsi david intellectus Beati quorum remisse sunt iniquitates et quorum tecta sunt peccata. Beatus vir cui non imputavit Dominus peccatum nec est in spiritu eius dolus quoniam tacui inveterà verunt ossa mea dum clamarem tota die quoniam die ac nocte gravata est super me manus tua converso sum in aerumna mea dum conficitur spina delictum meum cognitum tibi feci et in justitia meam non abscondi dixi confitebor adversum me in justitia meam domino et tu remiesisti in pietatem peccati mei pro hac orabit ad te omnis sanctus in tempore opportuno veruntamen in diluvio aquarum multarum ad eum non approximabunt tu es refugium meum a tribulatione quae circunda dit me exultatio mea erue me a circumdantibus me intellectum tibi dabo et instruam te in via hac qua gradieris firmabo super te oculos meos nolite fieri sicut equus et mulus quibus non est intellectus in camo et freno maxillas eorum constringe qui non approximant ad te multa flagella peccatoris sperantem autem in domino misericordia circundabit laetamini in domino et exultate iusti et gloriamini omnes recti corde psalmus trigesimus secundus psalmus david exultate iusti in domino rectus decet collaudatio confitemini domino in citara in psalterio decem cordarum psallite illi cantate ei canticum novum bene psallite ei in vociferatione quia rectum est verbum domini et omnia opera eius in fide diligit misericordiam et iudicium misericordia domini plena est terra verbo domini celi firmati sunt et spiritu oris eius omnis virtus eorum congregans sic ut in utre aquas maris ponens in thesauris abyssos timiat dominum omnis terra ab eo autem commoveantur omnes habitantes orbem quoniam ipse dixit et facta sunt ipse mandavit et creata sunt dominus dissipat consilia gentium reprobat autem cogitationes populorum et reprobat consilia principum consilium autem domini in aeternum manet cogitationes cordis eius in generatione et generationem, beata gens cuius est Dominus Deus eius, populus quem elegit in hereditatem sibi. De celo respexit Dominus, vidit omnes filios hominum, de preparato habitaculo suo respexit super omnes qui habitant terram qui finxit sigillat in corda eorum qui intellegit omnia opera eorum non salvatur rex per multam virtutem et gigas non salvabitur in multitudine virtutis suae fallax equus ad salutem in abundantia autem virtutis suae non salvabitur ecce oculi domini super metuentes eum et in eis qui sperant super misericordia eius ut eruat a morte anima seorum et alat eos infame anima nostra sustinet dominum quoniam adiutor et protector noster est quia in eo le cor nostrum et in nomine sancto eius speravimus. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum speravimus in te. Psalmus trigesimus tertius Davidi cum immutavit vultum suum coram acimelec, et teum et abiit Benedicam Dominum in omni tempore semper laus eius in ore meo. In domino laudabitur anima mea, audiant man sueti et laetentur. Magnificate dominum mecum, et exaltemus nomen eius in idipsum. Exquisivi dominum et exaudivit me, et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me accedite ad eum et illuminamini et facies vestre non confundentur iste pauper clamavit et dominus exaudivit eum et de omnibus tribulationibus eius salvavit eum immittet angelus domini in circuitu timentium eum et eripiet eos gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in eo. Timete Dominum omnes sancti eius, quoniam non est in opia timentibus eum. Divitas eguerunt et esurierunt, inquirentes autem Dominum, non minuentur omni bono. Venite, filii, audite me, timorem domini docebo vos quis est homo qui vult vitam diligit dies videre bonos proibe linguam tuam a malo et labia tua ne loquantur dolum diverte a malo et fac bonum inquire pacem et persequere eam oculi domini super iustos et aures eius in preces eorum vultus autem domini super facientes mala ut perdat de terra memoriam eorum clama verunt iusti et dominus exaudivi eos, et ex omnibus tribulationibus eorum liberavi eos. Iusta est Dominus iis qui tribulato sunt corde et humiles spiritu salvabit. Multe tribulationes iustorum, et de omnibus his liberabit eos dominus. Custodit dominus omnia ossa eorum, unum ex is non conteretur. Mors peccatorum pessima, et qui oderunt iustum delinquent redimet dominus animas servorum suorum et non delinquent omnes qui sperant in eo psalmus 34 quartus ipsi david iudica domine nocentes me expugna impugnantes me aprende arma et scutum et exurge in adiutorium mihi effunde framiam et conclude adversus eos qui persecuntur me dic anime me salus tua ego sum confundantur et revereantur querentes anima meam avertantur retrorsum et confundantur cogitantes mici mala fiant tanquam pulvis ante faciem venti et angelus domini coarctans eos fiat via illorum tenebre et lubricum et angelus domini persequens eos quoniam gratis absconderunt mihi in territum lacuei sui super vacuae ex animam meam veniat illi lacuus quem ignorat et captio quam abscondit apprehenda teum et in lacrimum cadat in ipsum anima autem mea exultabit in domino et delectabitur super salutari suo omnia ossa mea dicent domine quis siminis tibi et ripiens inopem de manu fortiorum eius et genum et pauperem ad iripientibus eum surgentes testes iniqui qua ignorabam interrogabant me retribuebant mihi mala pro bonis sterilitatem anime me. ego autem cum mihi molesti essent induebar cilicio humiliabam in iunio animam meam et oratio mea in sinu meo convertetur. Quasi proximum et quasi fratrem nostrum sic complacebam. Quasi lugens et contristatus sic humiliabar. Et adversum me laetati sunt et convenerunt. Congregata sunt super me flagella et ignoravi dissipati sunt nec compunti tentaverunt me subsannaverunt me subsannazione, frenduerunt super me dentibus suis domine quando respicies restitue anima meam a malignitate eorum a leonibus unicam meam confitebor tibi in ecclesia magna in populo gravi laudabo te non super gaudeant mihi qui adversantur mihi inique qui oderunt me gratis et annunt oculis quoniam mihi quidem pacifice loque bantur et in ira cundia terre loquentes dolos cogitabant et dilata verunt super me os sum digserunt euge euge viderunt oculi nostri vidisti domine ne sileas domine ne discedas a me exurge et intende iudicio meo deus meus et dominus meus in causa meam iudica me secundum justitiam tuam Domine Deus meus, et non super gaudent mihi. Non dicant in cordibus suis, euge, euge anime nostre, nec dicant devoravimus eum, et rubescant et revereantur simul qui gratulantur malis meis induantur confusione et reverentia qui magna locuntur super me exultent et latentur qui volunt justitiam meam et dicant semper magnificetur dominus qui volunt pacem servi eius et lingua mea meditabitur justitiam tuam tota die laudem tuam psalmus 35 quintus in finem servo domini ipsi david Dixit injustus ut delinquat in seme tipso. Non est timor Dei ante oculos eius. Quoniam dolose egit in conspectu eius, ut inveniatur iniquitas eius ad odium. Verba oris eius iniquitas et dolus. Noluit intelligere ut bene ageret iniquitatem meditatus est in cubili suo astitit omni via non bone malitiam autem non odivit domine in cielo misericordia tua et veritas tua usque ad nubes justitia tua sicut montes dei iudicia tua abyssus multa homines et iumenta salvabis domine quem modum multiplicasti misericordiam tuam deus filii autem hominum in tegmine alarum tuarum sperabunt in ebria buntur ab ubertate domus tue et torrente voluptatis tue potabis eos quoniam apud te est fons vitae et in lumine tuo videbimus lumen. Pretende misericordian tuam scientibus te, et justitian tuam his qui recto sunt corde. Non veniat mici pes superbie, et manus peccatoris non moveat me. Ibi ceciderunt qui operantur iniquitatem, expulsi sunt nec potuerunt stare Psalmus 36 Psalmus ipsi David Noli emulari in malignantibus neque zelaveris facientes iniquitatem Quoniam tanquam fenum velociter arescent et quemadmodum olera herbarum cito decident spera in domino et fac bonitatem et in habita terra et pasceris in divici seius delectare in domino et dabit tibi petitiones cordis tui revela domino viam tuam et spera in eo et ipse faciet et educet quasi lumen justitiam tuam et iudicium tuum tanquam meridiem. Subditus esto domino et ora eum, noli emulari in eo qui prosperatur in via sua, in homine faciente in justitias desine abira et dere linque furorem, noli emulari ut malinieris, quoniam qui malignantur extermina buntur, sustinente sautem dominum ipsi hereditabunt terram et aduc pusillum et non erit peccator et coeres locum eius et non invenies mansueti autem hereditabunt terram et delectabuntur in multitudine pacis observabit peccator iustum et stridebit super eum dentibus suis Dominus autem irri debit quoniam prospicit quod veniet dies eius, gladium e vagina verunt peccatores, intenderunt arcum suum, ut deiciant pauperem et inopem, ut trucident rectos corde. Gladius eorum intret in corda ipsorum, et arcus eorum confringatur, melius est modicum iusto super divitias peccatorum multas quonia brachia peccatorum conterentur confirmat autem iustos dominus novit dominus dies immaculatorum et hereditas eorum in aeternum erit non confundentur in tempore malo et in diebus famis satura abuntur quia peccatores peribunt inimici vero domini mox und honorificati furent et exaltati deficientes quem ad bodum fumus deficient mutuabitur peccator et non solvet justus auta miseretur et tribuet quia benedicentes ei hereditabunt terram maledicentes autem ei disperibunt. Apud dominum gressus hominis dirigentur, et viam eius volet. Cum ceciderit non collidetur, quia dominus supponit manum suam. Junior fui etenim senui, et non vidi justum de relictum, nec semen eius querens panem tota die miseretur et commodat et semen illius in benedictione erit declina a malo et fac bonum et in habita in saeculum saeculi qui dominus amat iudicium et non de relinquent sanctos suos in aeternum conserva buntur in punientur et semen impiorum peribit iusti autem hereditabunt terram et inhabitabunt in saeculum saeculi super eam os iusti meditabitur sapientiam et lingua eius loquetur iudicium lex dei eius in corde ipsius et non supplanta abuntur gressus eius considerat peccator iustum et quaerit mortificare eum dominus autem non de relinquet eum in manibus eius nec damnabit eum cum iudicabitur illi expecta dominum et custodii viam eius et exaltabit te ut hereditate capias terram cum perierint peccatores videbis vidi impium super exaltatum et elevatum sic ut cedros libani et transivi et ecce non erat et coesivi eum et non est inventus locus eius custodi innocentiam et vide equitatem coniam sunt reliquiae homini pacifico et iusti autem disperibunt simul reliquiae impiorum interibunt. Salus autem justorum a Domino et protector eorum in tempore tribulationis et adiuvabit eos Dominus et liberabit eos et eruet eos a peccatoribus et salvabit eos qui asperaverunt in eo. Psalmus 37 Psalmus David in rememorationem de sabbato. Domine, ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me. Quoniam sagitte tue infixe sunt mici, et confirmasti super me manum tuam. Non est sanitas in carne mea, a facie ire tue non est pax ossibus meis a facie peccatorum meorum quoniam iniquitates me supergresse sunt caput meum et sicut onus grave gravate sunt super me putruerunt et corrupte sunt cicatrices me a facie insipientiae me miser factus sum et curvatus sum usque in finem tota die contri status ingrediebar coniam lumbi mei impleti sunt illusionibus et non est sanitas in carne mea afflictus sum et humiliatus sum nimis rugiebam a gemitu cordis mei Domine ante te omne desiderium meum et gemitus meus a te non est absconditus cor meum conturbatum est de reliquit me virtus mea et lumen oculorum meorum et ipsum non est mecum amici mei et proximi mei adversum me apropinqua verunt et steterunt et qui iusta me erant de longe steterunt et vim faciebant qui coerebant anima mea et qui in cui rebant mala locuti sunt vanitates et dolos tota die meditabantur ego autem tanquam surdus non audiebam et sic ut mutus non aperiens os suum et factus sum sicut homo non audiens et non habens in ore suo redargutiones quoniam in te domine speravi tu exaudies me domine deus meus quia dixi ne quando super mihi inimici mei et dum commoventur pedes mei super me magna locuti sunt quoniam ego in flagella paratus sum et dolor meus in conspectu meo semper quoniam iniquitatem meam annuntiabo et cogitabo pro peccato meo inimici autem mei vivunt et confirmati sunt super me et multiplicati sunt qui oderunt me inique qui retribunt mala pro bonis detra trahebant mici, quoniam sequebar bonitatem. Ne de relinquas me, domine Deus meus, ne diceseris a me. Intende in adiutorium meum, domine Deus salutis me. Psalmus trigesimus octavus. In finem ipsi iditun, canticum David dixi custodiam vias meas ut non delinquam in lingua mea posui ori meo custodiam cum consisteret peccator adversus me ob mutui et humiliatus sum et siluia bonis et dolor meus renovatus est concaluit cor meum intra me et in meditatione mea exardescet ignis. Locutus sum in lingua mea, notum fac mici domine finem meum, et numerum dierum meorum quis est, ociam quid desit mici, ecce mensurabiles posuisti e dies meos, et substantia mea tanquam nicilum ante te, veruntamen universa vanitas omnis homo vivens veruntamen in imagine per transit homo sed et frustra conturbatur thesaurisdat et ignorat cui congregabitea et nunque est expectatio mea non ne dominus et substantia mea apud te est ab omnibus iniquitatibus meis erue me, obrobrium incipienti dedisti me, ob mutui et non aperui os meum, quoniam tu fecisti, amove a me plagas tuas, a fortitudine manus tue ego de feci in increpationibus propter iniquitatem corripuisti hominem et ab essere fecisti sic ut araneam anima meius veruntamen vane conturbatur omnis homo exaudi orationem meam domine et de precationem meam auribus percipe lacrimas meas ne silias quoniam advena ego sum apud te et peregrinus sicut omnes patres mei remitte mihi ut refrigerer priusquam abiam et amplius non ero psalmus trigesimus nonus in finem psalmus ipsi david expectans expectavi dominum et intendit mihi et exaudivit preces meas, et eduxit me de lacu miserie, et de luto fecis, et statuit super petram pedes meos, et direxit gressus meos, et imisit in os meum canticum novum, carmen Deo nostro. Videbunt multi, et timebunt, et sperabunt in domino beatus vir cuius est nomen domini spes eius et non respexit in vanitates et in insanias falsas multa fecisti tu domine deus meus mirabilia tua et cogitationibus tuis non est qui similis sit tibi annuntiavi et locutus sum multiplicati sunt super numerum sacrificium et oblationem noluisti aures autem perfecisti mihi holocaustum et pro peccato non postulasti tunc dixi et venio in capite libri scriptum est de me ut facerem voluntatem tuam deus meus volui et legem tuam in medio cordis mei annunciavi justitiam tuam in ecclesia magna ecce labia mea non prohibebo domine tu scisti justitiam tuam non abscondi in corde meo veritatem tuam et salutare tuum dixi non abscondi misericordiam tuam et veritatem tuam a concilio multo. Tu autem, Domine, ne longe facias miserationes tuas a me. Misericordia tua et veritas tua semper susceperunt me. Quoniam circundederunt me mala quorum non est numerus. Comprehenderunt me iniquitates meae, et non potui ut viderem multiplicate sunt super capillos capitis mei et cor meum de reliquit me complacia tibi domine ut eruas me domine ad adiuvandum me respice confundantur et revereantur simul qui querunt animam meam ut auferanteam convertantur retrorsum et revereantur qui volunt mihi mala ferant confestim confusionem suam qui dicunt mihi euge euge exultent et laetentur super te omnes quaerentes te et dicant semper magnificetur dominus qui diligunt salutare tuum ego autem mendicus sum et pauper dominus sollicitus est mei adiutor meus et protector meus tu es deus meus ne tardaveris finis partis sexagesime quarte